Ongi etorriak entzule gure gaurko kultura eta Gaur Gazteluma lehiaketaz eh, mintzatuko gara gure kultura tal honetan Baionako elkar liburu dendak Elkar Fundazioaren eta Euskal Kultur Erakundearen laguntzarekin Iparraldeko idazle gazteak Euskaraz idaztera bultzatzeko sedez Gaztelumaren behatzigarren literatur sorkuntzarako lehiaketa antolatu baitu aurten ere. Deialdia irekia, urriaren amazazpia bitarte, egitasmoak bilduko dituzte, eta honen inguruan mintzatzeko, elkarretik, peio etxeberri hentxart izango dugu gurean. Bestalde, gaurkoan besteak beste, elirale konpainaren azken lana zintesatuko gara, labur bada ere, aste buruntan, hurriaren batean aizu zen, Hernanin estrinatuko baitu, elirale konpainiak, bere azken lana, oa guetak izenekoa. Ja, boa, biatu gira azkenean, eh, ara, amaia enobitek idatzi zuen eh, lodik joko, liburua liburutik, eta mm, ara guk egin duguna, da beraz pantxikak proposatu diguna, haintzineko eh, bertsioa ikusi gabe, ber liburutik abiatzea eta zerotik sortzea, baberriz mm, ba historio bat eta ikusgarriaren gure bertsioa. Gure Bau ba guztia, gaurko kultura talean entzuna izango duzuena, eta hartara, bagure gaurko saioa, abia dezak. Baionako Elkar Liburu Dendak, Elkar Fundazioaren eta Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin iparraldeko idazle gazteak Euskaraz idaztera lehiatzeko asmoz gazteluma, behatzigarren literatur sorkuntzarako burtsa antolatzen du bi urtean behin. Deialdian edo parte ardezake, berrogei urte beitiko adina izan ez gero eta egitasmoen aurkezteko epea urriaren amazazpia izanen da. Oraindik ere denbora bada gazteluma bekauntan parte hartzeko eta honen inguruko argibideak beraz bilduko ditugu gaur elkarretik peio etxeberrien txartekin mintzatu gara eta berauk egitasmoaren nondik norakoak azaltzen dizkigu. Hoitarazten aldugu gazteluma eh, ekimena hasi zela, piztu zela duela orain antxu goi urte, eh, bimilagarren urtean, eta prinsipioa zen uh, bultzatzea ipar euskal herrian euskarazko uh, literatur sorkuntza gazte munduan bon, gazte erraiten delaik, e, eh, berrogoi urtezpeko gazteendako e, egina dela, ordan be, literatura munduan aski gaztea da, ala ere berrogoi urte oraindik, eta eh, konduan harturik, bon, gehienetan hemen gileak zirela adin batekoak, eta dinamismo bat pixkat agerjarazteko eta publiko irakurle gazte bat ere, irakurlego gazte bat e, atsemaiteko, bon, behar zela ere aire fresko pixkat sartu. Ordan beka horren helburua hori da, Eta prinsipioa da, eh, bi urte guzi zidekitzea deialdi bat, eh, deialdi zabal bat, eh, eta ustea epe bat proiektu batzu biltzeko, uh, euskaraz idatziak eta orduan izan daiteke uh, baten uh, eh, astapena edo edo bizkarrezura edo ipuin bilduma baten lehen iruzpalau ipuinak ideia bat ukaiteko eta gero ustea urte bat lanabukatzeko eta beka bat emaiten da astapenean erdia mila bosteun euro eta liburua argitaratzen delaik beste mila bosteun euro egin nahi baitu orotarat iru mila euroko beka bat Orduan, bon, saristatua den gaztearen zat hor bada beka, baina denen zat, nahiz eta beka ez irabazi, uh, proiektua interesgarria uh, balin bada, hola hartua balin bada azteko, eh, epaimai bat biltzen baita proiektu guztien aztertzeko, uh, eh, denen zat azteko laguntza hori uh, idazketa lanean, uh, liburuak aurkezteko momentuan nola egin, eh, aurkezpenak sinaduraldiak deskubritzeko mundu hori, eh, idazle gaztea lagundua da, segitua da. Eta hori da pixkat uh, gazteluma dinamikak eskaintzen duena. Erranduzun bezala, iparraldean euskal literatura sustatzeko tresna bat baita honakoa, e, ze idazle pasadira gaztelumatik? Bai, orduan lehen urtean idazten segitu duen gazte batek irabazi zuen uh, gazteluma beka, uh, vide gaina ambo xochio eta geroztik egin du bide eh, enekok, eh, beste lebegi bat idatzi zuen, maatxaren begia, eta gero historia liburu batzu ere, tesia bat sustengatu zuen, lehen mundu gehaz, eta eta hor ere argitaratu, orduan hor, erraitan aldugu lehen kolpetik reusitu dugu nun baite gure pari hori, eta gainera enekok hausitzen da orain epaimaian. Eta importantia da zeren, eta epaimai hori uh, eh, diferentzialitzateke bakarrik uh, adin bateko uh, epailez osatu balitz, eta hor bada, pierre eta gesan lantziri, uh, ba, eta amak bat urtekoak, eta eh, eneko beraz gazte bat ere, eta orduan eh, hori untsa da. Eskaz dugu emazte baten en uste zongi eta zuri txarrez, baginuen garai bat ez, eh, itxaro da, eta uh, gelitu zen, eta orain nahi genuke atxeman. Eh, eta gero, kan ditugu beste idazle batzu ere, eh, momentuko ez direnak hausartu eh, edo ez dutenak denbora hartu segitzeko idazle lanetan, baina uh, Nora Arbelbide, Ramuntxo Etxeberri, uh, bon, olako Peio Jorras Berria, Beatriz badira, hola idazle zenbaitzu, eta mm, azkena, Katisa Dolare, bon, goi mailako idazle bat da, hor, zinez, eta, eta segitzen du, idazten, ez baitezpada ezpada momentukotz liburu bat, baizik eta argian kronikak, eh, berrian artetan, eta pentsa genezake, eh, eldu dira nurteetan, eh, bukenen dugula berriz, katisa liburu bat. Mhm. Bultzada bat emateko beraz, beka plantan jarri duzu, errandi guzu, ba, eze aurkeztu behar den, ez? Epea laizter bururatzen baita ere? Bai, orduan bederatzi garen deialdia da aurten. Uh, zabaldu ginuen sarako biltzarean, uh, usaian bezala, uh, utziz beraz uh, bederatzi epe uh, bat, uh, ordunaldi epe bat, eta epe uh, hori bukatzen da urriaren amazazpian, jane baitu hilabete baten buruan. Orduan, jendea astapenean animatu bazen eta gero aparte utzi, abandonatu edo edo antzi. Bon, ara, eh, txerto tipi bat hor horretarazteko, badela hor, azken eh, hilabete bat, eh, lotzeko lanari, kuraia pixka batekin, ez baita ere, sebatakigu, eh, baina saiatu eta gisa guziz uh, saiatzeak ez du deus kostatzen, uh, ez du ere gaizki epaituko edo, eh, baizik eta hori eginez uh, deskubritzen dela mundu bat, ez, dena, ez dena asmatzen hola bakarrik irakurriz, eh, lotu behar da idazketari hor deskubritzeko mundu hori, orduan be, ara, ahezazue luma edo ordena gailu sagua, eta, eta idatz, idatz, proposatu, askida gero lagin hori elkardendari igortzea, gazteluma uh, elbidearekin, eh, gazteluma uh, eh, elkarliburu denda bai honan, San Andres plaza, eta, eta gero epaimaia bilduko da, zertuko du uh, biltzen dituen proposamen guztien uh, hori, eta gero hau du bat, baina nekandutan bezala denen eskainia zaie gero segitzeko aukera. Mhm izan daiteke elaberri bat edo ipuin liburu bat edo eh, irekia da alde hortatik. Bai, irekia da, bon, egin batean, eh, adibidez poesia eh, ez dugu sobera johatzen, biziki berezia baita, uh, komikirik ere ez da onartzen, eh, baina hortik aparte, bai, gehienetan eleberriak edo ipuin bildumak dira, eta, eta orduan... Horre, norbait, eh, norbaitek nahi badu saiatu eleberri oso bat idazten, eh, be ara, egiten aldu, baina behar ba lehen etapa bat izan daiteke, bai, ipuntipi batzu eh, idaztea, eta eta egoitz zelaiak adibidez, jaz, uh, irabazi zuenak, uh, ipuin ezberdin batzu idatzi zituen, Baina ni zen, zenta horien artean lotura hain uh, estua zen, nun eta azkenean egiezko ele bat osatzen baitzuen. Horan, zinez eh, hainitza da eskaintza, hainitzak dira aukerak. Bapeio etxe berrien txarten adierazpen hauekin geratzen gara, gazteluma literatur sorkuntzarako burtxan parte hartu nahi baduzue duzue, behatzigarren ediziuntarako ere, gogoan hartu, urriaren amazazpia beraz duzuela EPA zuen lanen aurkezteko, eta elkar megadendara, bidali barko dituzue zuen egitasmoak. Eta elkar eh, argitaletxera begira ere jarriko gara, iparraldean udazken untan zer nolako liburu jaurkeztuko diren ere jakin nahi genuelako, eta zera, kontatu digu peio etxe berrien txartek. Bai, eh, beti urtero saiatzen gira eh, liburu sorta askia initza uh, eh, aur ikusten, eh, justuki, ez dakit urte bukaeran egu birri bada durangoko azoka, eta jendeak uh, nahi ditu opariak egin, nahi du irakurri eta ez bakarrik mugatu genero bakar batean, Ordan saiatzen gira ekoizten denentzat, orduan aipatu dituzu hor uh, aur publiko edo gazte publiko, ba, publiko bati lotu bi proiektu, Eh, eta gero baitugu ere malkoen artean eh, liburu klasikoagoak, orduan eh, liburu eder batzu, adibidez Severin Dabadi eta Christian Cesar eta lotu dira hartzaingo munduari, eta hiru urtez egin dute egiazko uh, etnologia lan bat Euskal Herriko mendietan, Ipare Euskal Herriko mendietan, ikusteko nola gaur egun Euskal hartzainek lan egiten duten, nola gasnatzen duten bortuan, eta argazki inkesta bat, argazki liburu eder bat, ateratzen dute eh, lujamakari eta gero uh, eh, gere frangofite aurkeztuko dugu beste argazki liburu bat ipar euskal herria eh, deskubritzeko bere ehun leku mitikoen bitartez. Orduan hor, eh, Aleon Mirandak egin ditu argazki eta testuak, eta manera aski eh, interesgarri eta edera eh, Ipar Euskal Herria deskubritzeko. Eta gero formatu tipiagoko bi liburu argaztuko dugu ere, bat historia liburu bat Ipar Euskal, ba, Euskal Herria, bere oso gainera, eta iraultza frantsesaren arteko lokarri hori, hor nora pasatu ziren gara hilatz horiek, Karonit Lugatek idatzia, eta beste bat ere aktualitatezko gai bat ilutua, hau da uh, lujaren problematika, eh, doktore gazte batek idatzi hau, eh, urbanismoan doktoregoa pasatu duena eta eta lortu, uh, Benjamin Gaio. Eta azkenik, uh, ukanen dugu ere, gesan uh, Alfaro Lantziri militante kultural historikoaren autobiografia, Lanziritik Lantziritik etxalaira, Eh, bertsoz bertso bidez bide, eta hor bere ibilbide guziak ondatzen du eh, Euskaraz alainan, uh, eta bere kantu eta bertsoa initzekin nola eranskin gisa aurkeztuak. Horiek dira, bon, emendik gu behirat aurkeztuko ditugun liburuak, Uh, Azpimagatu zera azken liburu bat badela partai idetzan Lujamarekin justuki egez eta liburu bat mm -hmm. uh, bizkuntzetan ere ateraia. Uh, Lujamakari beti badela uh, xefen bazkari bat eta e, eh, Euskal Herriko xefek antolaturiko emengo ekoizpenekin eh, menu bat edo. Eta xefek hor eh, proposatotuzte errezetak eta bilduak izan dira li, errezeta liburu batean, biztan da Lujamaren filosofiarekin. ordoan liburu hori argitaratuko da ere Lujamakari. Ba guztionekin geratzen gara, eskerrik asko. Mi esker zuri. Ba, Euskal musika gintzatik datorkigun berri batekin segituko dugu orain, begiz begi taldeak, baionako taldeak, bere lan berria aurkeztu baitzuen atzoko egunarekin. Bilbon aurkeztu zuten beraien azken lana, 2008ko banden lehiako irabazleak izan baitira. Oni esker, irugarren diskoa argitaratu dute, eta atxa du izenburu beraien azken lanak. Tantarik tanta, duzue beraien azken lanuntako aurrerapen kantua. Alea. Elirale konpainiak eh, bere azken sorkuntza berria estrenatuko du aste buru hontan. Urriaren batean Hernaniko Biteri Kulturetxean ikusi izango dugu goizeko 11etan eta eguerdiko 12ak eta laurdenetan ere. Ohauetak izeneko ikusgarria aurkezten hasiko dira eta hartara honen inguruko argibide zonbaitzu e, eh, gurera ekarriz eta oianen da eh, Elirale konpainiako dantzariarekin mintzatu baikara ba hauetak izeneko ikusgarri honen inguruko argi argibide zonbaitzu bilduko ditugu gaur. Pantxika teieria eta Jose Kazdobonen zuzendaritzapean eginiko sorkuntza lan honen inguruan oianen da jadantzariak zera kontatu baitiko. Ho hauetak azkenan eh, hoiek dira mm, bihitzen eh, bukaerak, oa beraz eh, kakaoa hitzaren bukaera eta huetak kakaoetak zeren hor liburuaren um, bahnean eh, bukaerarun zara dugu hori bat, kaka eta kaka nahasiari buruz. Orduan uh, lehenik jostatzen gira um, uh, eh, itzen bukaera hoiekin, beraz sortikatera da o hauetak formula, eta gero jostatzen gira, ba, itz guzioien astapenarekin, eta dena kaka. <laughs> Beraz biztan da, haugen plazera hondienaren arentza, horrekin jostatzen gira, haiekin ere kantutxo bat sortzen eta araftik uh, eh, formula horietatik atera da o hauetak mm-hmm. tituloa. Ba, horren erreakzioak badakigu beti uh, egiazkoak direla eta ez dutela filtrorik. Orduan, eh, baita hain urbil ukaitea ere, uh, bala, pantxikak aipatu zuen bezala, bortxaz moldatzen duzu zure energia, zure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 hori batek duen olerki batetik bestera uh, kasik segidan. Ebe hori da, ba, biatu gira azkenean uh, ara, amaia enobitek idatzi zuen uh, lodik joko, liburua liburutik. Uh, aintzineko, ekipak uh, eman du erazikos gari horia berreun eta berrogei inguru aldiz. Eta um, ara guk egin duguna, da beraz pantxikak proposatu diguna, uh, aintzineko bertsioa ikusi gabe. Eh, berri liburutik abiatzea eta zerotik eh, sortzea mm, ba berriz historio bat eta ikusgarriaren gure bertsioa. Azkenan lotura eh, liburu horrekin, beda liburua bera, zeren azkenean uh, unibertsio musikala ere ahuntaldatua da, or, Paskari Ligoien baitugu musikan, eta guk ere, bo pantxikaren laguntza tipi batzuekin, alere, ara, ideiak ekarri dizkigu haintzineko mm liburutik ere. Ba, bi urtetik aurrerako publikoari begira, o hauetak lana, elirale konpainaren azken sorkuntza lana ikusi izango da Hernanin beraz, urriaren batauntan. Chloe Kloe zendeja, oianen da, eta Pascal irigoien, aurkitu izango dituzue, taula gaina. Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, eta nera besterik ez, bihar arte izan ongea jo nonagonari nora yo anso hacer va veki nora yo anso hacer uru tirani gas es sin misinigas estan ibarik es sinego combaterá esta